društvu Muhammeda sallallahu alaihi wa Draga braće i sestre, juče čitajući knjigu Rahmetli, doktora Safet Bega Bašagića, čitam biografiju Rahmetli Gazi Usredbega. I na samom početku on jedan stih uzima kao, kao moto za svoje pisanje o Rahmetli Gazi Usredbegu. Pa kaže tebka sana'i'uhum fil ardi ba'dahum. Njihova dobra djela iza njih ostadoše na zemlji. Wal gajthu, a kiša, insara ebka ba'dahu zahra. I ako ode, povuče se, zaustavi se, ostavi iza sebe cvijeće. I onda mi na pade da mi nismo zadnja dva puta proučili Fatihu imam Buhari. Pa mi onda bilo krivo ili sjetili se dovom. Zato bih vas sada na početku zamolio da se sjetimo imama Buhari i Fatihom i dovom i ne samo njega, nego sve one ljude koji su evo, u, ova, u ovu džamiju konkretno uložili neki trud. fatiha. Još uvijek smo u knjizi o znanju čitamo poglavlje koje imam i Buharija naslovio babu Mađa efila fila poglavlje ono što se prenosi o znanju. Wa qawlihi ta'ala i riječima uzvišenog stvrtelja qur rabbi zidnije ilma i reci gospodaru moj znanje mi povećaj. U samom uvodu imam Buharija spominje ono što se nazivaju metode učenja i poučavanja. Pa kaže al qira'atu wal ardu ala muhaddis. Čitanje i izlaganje ispred muhaddisa. Vi znate da je u prvim generacijama muslimana velika pažnja posvećiva na načinu na koji se prenosi znanje. Ovdje imam Buharija spominje dva načina. Prvi je al kiraetu čitanje. Bez obzira hadisa Resulullaha ili nekog drugog znanja. Wal ard prezentiranje. To bi bilo kao kad bismo mi projektor donijeli ovdje, pa onda hadis Resulullaha tu bili, pa nam čita Ais, pa nam čita, ne znam, Nija Mirza, pa nam čita Edin, pa nam čita neka od sestara. To se zove ard. Uvijek je, i to je pravilo, karakteristika naprednih civilizacija, da olakšavaju ljudima dolazak do informacije. Mi evo danas koliko smo puta onaj, koji koristimo računar koristili Google. Znači karakteristika naprednih civilizacija jeste šta? Da olakšavaju dolazak do informacije. I može se kazati da je civilizacijski nivo uvijek jednak modusima, metodama, načinima, putevima koje jedna zajednica, jedan narod, jedna civilizacija ima kako bi se učilo, poučavalo, kako bi se prenosile informacije, kako bi se informacije širile. I zbog toga Imam Buharija ovdje kaže čitanje i izlaganje pred Muhadisom jer su to bile metode koje su u njegovo vrijeme bile, bile prisutne. Dalje kaže, Hasan smatra i Sevri i Malik da je dozvoljeno čitati pred muhadisom u smislu da se jednako tretira kada ti čitaš pred alimom hadis i kad ti on čita. Zašto? Jer bi te ispravio da se pogriješi. Ove tri ličnosti imam Hasan al Basri, poznato vam je ko je Hasan ibn Jesar al Basri, preselio 110. godine po Hidži, jedan od naj istaknuti muslimana druge generacije. Prva generacija su ashabi Rasulullah. Druga generacija su koji Tabin. oni koji dolaze iza njih. Hasan al-Basri kada su ga pitali, odrastao je u Medin. Kada su ga pitali čime je dostigao ono što je dostigao od znanja, on je rekao bereketom dojenja i bereketom dovi. Njegova mat je bila sa Hazreti Umu Salemom, majkom vjernika, Hanumom Resulullaha sallallahu alaihi wasallam, i onda ju je ona znala poslati da nešto obavi. A mali bi Hasan kao beba ostao kod koga? Kod Umu Saleme. I onda bi Hazreti Umu Salema, Hanuma Resulullaha zadojila Hasana, kaže, kada bi zaplako. To je Hasan el basi Kaže, a bereke dove, koji bereke dove, kaže, nikad ga nije Omer sreo, a da mu nije proučio dovu gospodaru moj, fatihu fidin din, wahabibhu ilan nas. Gospodaru moj, pouči ga vjeri, razumijevanju vjere i učini ga dragim ljudima. I danas stvarno, kome god spominjete Hasan al Basrija ili se sjeća neke izreke, uglavnom drag mu je. Kogod zna za Hasan al Basrija, njemu je drag. Kaže da je njegova mati još jedan detalj, uvijek znala da ga iznosi kod ashaba. Ni radi čega drugoga nego da dobije dovu mali Hasan jedan alim, da ga Allah dragi nagradi, pita, kaže, kada ti je krenulo u traženju znanja? Kaže, one večer kad smo bili u društvu ti, te i te u Lemi. I jedan od alima je rekao, ovi su garibi došli iz drugi, drugog mjesta da uči. Hajde da stanemo da učimo do I stalo je njih 50-100. Uče dovu za tu grupu ljudi. Kaže, među njima sam bio i ja. Od tog trenutka Allah dragi mi otvorio. Zbog toga Dova je naše oružje. Nemojte da je ni podaštavamo. Hasan al-Basri je čovjek koji je preselio znači u Basru i tamo je glavninu svoga života proveo. Ja sam samo nekoliko, dvije, tri stvari eto iz njegovog života. Jedna njegova lijepa izreka. Kaže, loše li je društvo i metak, dinar i dirhem. Ne mogu ti koristiti dok su Kaže, li je društvo i metak, dinari i dirhem. Kaže, tek kad odu od tebe mogu ti nešto, nešto koristiti. E sada, jedan savjet, pošto evo, uvijek imamo između politike i vjere, vi znate kako se lomije stvari. I odabrao sam samo jednu njegovu izreku, idemo ako Bog da dalje. Kaže Hasan al-Basri savjetujući učenjake u Lem. Kaže, ako vi ne budete neovisni od onoga što je u rukama političara, odnosno vlasti, i budete njih tražili, znajte da će oni biti neovisni i neće vas tražiti da nauče. I pogledajte. Jedan od učenjaka, imam al-Haramin se zove, al-Đuvaini, učitelj je Hazreti imama Gazali. Pitaju ga, kaže, imam tajnu kod koga da ostavim. Kaže, kod tog i tog mog učenika. Kaže, zašto? 30 godina on je učio kod meni. I ja im uvijek govorio, nemojte ići da budete kadije, nepravedne su halife, mogu vas natjerati da odlučite kako ne treba. I šta je bilo? Kaže, nakon 30 godina trljanja koljena, jedan od mojih ode postane kadija. Kaže, ko ima tajnu, neka stavim kod njega. Kaže, zašto? Pa, on je tebe iznevjerio. Pa kaže, on je krio ljubav prema Dunjalku 30 godina. Čuvat će ih tvoj taj 30, zamisli 30 godina i učitelj ti govori nemoj bolan Nemoj uprljati I ti odeš u to. I zbog toga onoliko koliko je čovjek izložen iskušenju i ko je ušao u one sfere gdje se vode ljudi, mora nastojati da bude čišći od bijele odjeće odmah nakon pranja. nek na njemu ima nešto prljavo. To se odmah uvećava. Sufjane Seuri, druga ličnost, spominjali smo i mama Malika. Znate, Malik Benene onaj za kojeg se veži je Malikijska pravna škola. Preselio 179. godine. I kaže, njegova karakteristika je bila kada čuje da grmi pored Medine, šta bi uradio? Izašao bi Medine. Kaže da Allah ne uništi stanovnike Medine, Allahovog poslanika, zbog mojih grija. I mi uvijek gledamo tuđe a ne gledamo svoje. A plaćamo svoje račune, ne plaćamo tuđi. Odeš ti pa platiš u BH Telekom nečiji, tuđi račun ili nečiju tuđu struju. Plaćaš svoje. Sufjane Seuri, još jedan detalj, evo Sufjane Seuri, za njega kažu Emirul Mu'minin fil hadis, zapovjednik vjernika u hadisu, jedan od najveće ulemije koji ikada živio, 161. po Hidži preseli. Takav je taj čovjek bio. Da ga je gospodar počastio da pred sami kraj života pobjegne od halife koji ga je htio ubiti. Jer mu je govorio istinu. A preselio je tako rahmetullahi ali što je u noć klanio i osjetio da mu se približava Eđa. I kaže u tom trenutku je stavio, stavio svoj obraz na tlo i rekao o koliko bi smrt bila teška I preselio je lako. Da nije u tom stanju. Dalje se kaže, وَحْتَجَ بَعْدُهُمْ فِي الْقِرَايَةِ عَلَى الْعَالِمِ بِي حَدِيثِ imam ibn Salebe. Neki kažu da je čitanje pred alimom nešto što je model, način poučavanja i učenja. I kažu argument zato nam je hadis Dimama ibn Salebi, hadis koji ćemo danas čitati. Kaže vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam, odnosno on je rekao vjerovjesniku sallallahu alaihi wasallam je li te Allah ili je li ti Allah naredio da klanjamo namaz pa je Resulullah sallallahu alaihi wasallam rekao jeste ovo je u biti po mišljenju Alima čitanje jer je on došao pred Resulullaha i rekao nešto što mu je Resulullah potvrdio jedan od načina utvrđivanja onoga što znate jeste da to ponovite Kaže imam šafija, znaj da tvoje znanje živi kada ga dijeliš. I metak se umanjuje kada ga dijeliš. Osim kod gospodara. Gospodar ti uvećava i daje ti nagradu. A znanje kada se dijeli, ono se čisti i uvećava se. Ti kada zapamtio si nešto lijepo, neku lijepu rečenicu. Onaj koji je iskren sa Allahom, Allah njegovu iskrenost potvrdi. U trenutku kada to jednom kažeš, pa drugi put kažeš nekome i treći put kažeš, to postane dio tebi. Zbog toga nemojte škrtariti s onim što vam je lako. Lako je prenijeti neko. Dalje kaže Zatim je Dimam ibn Salebe odšao svome narodu i obavijestio ih onome što je čuo od Rasulullaha sallallahu alaihi Ovdje, znači, zamolio bih samo ovaj uvod u ovaj hadis, da znate što budemo mi vješti u načinima učenja, što budemo vispreni u ovom je nastojanju da svaki dan proširimo svoje informacije o vjeri. Nešto lijepo čuješ, neku lijepu priču. Neki ajet sa tumačenjem, neki hadis Resulullah. Tu smo mi ostvarili ono što je cilj. Muslimanska civilizacija danas, jedan od razloga što smo doživjeli ovo što smo doživjeli jeste što nismo pronašli se poučavanja. Vi danas imate, kada uđete na internet, imate more knjiga koje su vam ljudi učinili dostupni. Evo, alhamdulillah, i mi upasti, imamo more knjiga. Ali da li smo pronašli moduse, načine da te knjige približimo ljudima pa da ih čitaju? Jesmo li razvili kod sebe kulturu čitanja? Nismo. I kada ste na aerodromu, prolazite pored ljudi, otprilike znate ko ide u muslimanske zemlje, ko ide u nemuslimanske zemlje. Po čemu? Kaže, po knjigama. Kada idu ljudi u muslimanske zemlje, jedan od deset ima knjigu ili čita nešto. Svi nešto pričaju, svi nešto naklapaju. A kada dođete, oni koji idu u nemuslimanske zemlje, odnosno najvjerovatnije nemuslimani, devet od deset ih čita. Ako ništa novine. A da ne govorim što imaju literaturu. Ja volim ovu knjigu, pa je čita. Volim ovog autora, pa čita. Hadis koji ćemo ako da danas pročitati jeste حدثنا Abdullah الله بن يوسف prenio nam je Abdullah ibn Yusuf قال حدثنا الليث عن سعيد prenio nam je Lejs od Saida هو المقبري an شريك ابن عبد الله od sharika ibn Abdullaha ibn Ebi Nemira ennehu semi'a Enes ibn Malik da je čuo Enesa ibn Malika sjećate se koji ono je Enes ibn Malik bio sluga poslanika sallallahu alaihi wa sallam koja je najveća želja Hazreti Enesa bila sjećate se živio je preko stotinu godina i preko stotinu članova svoje porodice ukopo od svoje djeci i djece svoje djeci Šta mu je najveća želja bila? Kaže da dođem na sudnji dan i da me Resulullah sallallahu alaihi ve zovni, kaže Enesčiću i da me zagrli onako kako me je grlio dok sam bio dijete. A zamislite, čovjek živio preko sto godina, ima porodicu, ima evlad, ima unučad, ima praunučad, ima pra praunučad obilan imetak mu Allah Đelešanuhu dao jer je bereketom Resulullahove dove Resulullah rekao gospodaru produži mu život i daj mu obilan imetak. Sada Enes radijallahu anhu kaže bejnema nahnu džulusun dok smo mi džele se sjediti dok smo mi sjedili ma'an nebiji sallallahu alaihi wasallam sa vjerovjesnikom sjedili sa vjerovjesnikom jedan alim kaže znaš li Kenhane zašto je Resulullah sallallahu alaihi wasallam bio najveći čovjek između ostalog. Kaže, zato što je bio najpristupačniji. Ti pogledaj, sjedli sa Resulullahom sallallahu alaihi sallam. Danas čim čovjek u bilo kojem pogledu odskoči, ti ne možeš da sjedniješ sa njim. On ne zna svog komšiju prvog. Zašto? Jer ja sam sada, molim te, ministar bez portfelja, jel kako zove, bez, bez ministarstva. Ali sam ministar, nemoj me bogat. Ne možeš ga za zemlju zavijezati. A oni sjedli sa Resulullahom sallallahu i zato se treba odgajati u džamijama. Zato mi sjedimo, evo na pod, ja nekad kažem, neću preko 40 minuta, znam, teško vam je sjediti. A se ovdje ljudi odgajaju. Pa pazi, na seždi se odgajaš. Koliko puta te Allah ti neko lupio nogom dok se na seždi? Koliko puta? Što? Jesi se naljutio? Jesi malo zabolio, krivo ti. Ali se ne naljutiš. Znaš, nije namjerno, slučajno. A šta se odgajaš? Kojoj se osobini učiš? poniznosti. I onda gdje god da si, gospodar ne da da se uzoholiš. To je nešto što se nauči. To je osobina koju čovjek treba razvijati kod sebe. Nekada i nas, nasilu sebe, natjeraš samog sebe da to uradiš. Pa nije lako osaboriti. Nije lako biti blag, nije lako biti ponizan, ali natjeraš sebi. I zato ovaj hadis Resulullah, dok smo mi sjedili sa Resulullahom, kaže svakome, nijedna deređa, nijedan stepen nije veći od stepena Resulullaha sallallahu alaihi sallam. Jer poslije njega nema vjerovjesnika. Nemoj da se dižiš. Nemoj da se oholiš. Nemoj da ni podaštavaš ljudi. Nemoj da vrijeđaš ljudi. Sjedili smo sa Resulullahom sallallahu I pogledajte danas ljudi Najbolja potvrda da su prazni jeste što guraju ljude od sebe Jer da, da su u istinu vrijedni, šta njemu fali da vidi kakav si? Nego ako si mu blizu, vidjet će kakav si, pa će reći, jest on na funkciji, ali šupa. Nema Tad neš mu, počneš razgovarati sa njim o nečemu gdje si ti nešto pročitao, vidiš da nema pojma. A možda je on za to odgovoran. Zato je karakteristika Resulullah da je držao ljude blizu. I time se potvrdilo njegovo poslanstvo. A e, gdje su sjedili sa Rasulullahom? Nisu sjedili na putu. Nisu sjedili u kafani. Nego film mesđi. U džami. I zbog toga vi znate čak, braće i sestre, da je Rasulullah rekao za svadbe. Obilježite svadbe. I neka vam svadbe budu u, u džamijama. Zašto? Neka se čak kaže udarite u defove. Nek se uči ilahije. Nek se, razumijete? i centar dešavanja, hajirli dešavanja u umetu je, su bile džami. Tu se dogovaralo. Do turskog zemana kod nas niste mogli džamiju sa ako koji nema koji izdržavati brand. Danas vi napravite džamiju, a nema džemata. Bitnije je zgrad čovjeka nego zgrada. Jer jedan čovjek, ako ga Allah počasti, može sto zgrada napraviti. A sto zgrada ne može jednog insana napraviti. E ovaj tabački mečid nas pravi. Formira naše osobine. Zašto? Zato što smo u tom ambijentu, jel? A da nismo ovdje, da smo negdje drugo. U nekom zadimljenom prostoru. Negdje gdje jedino što možeš čuti jesu psovke, onda tebi teško prvi put, pa ti teško drugi put, pa treći put kada ma navku sam ja na to. Jel tako? A prvi put, isto kada se Trebević na tobom potresu. A drugi put nije tako bilo. Kao da se hum potresu. Treći put, ni brdašce se nije malo potjesno. Zašto? Zato što je ambijent, atmosfera u koju sti samog sebe doveo ili dovela, ne odgovara. Zato kaže Enes, dok smo sjedili sa Resulullahom, gdje? U džami. Danas moramo živjeti džami. Govorio sam vam onaj ajet da Allahove džamije grade. Ulema kaže graditi, ovaj glagol koji je upotrebljen, innema jamuru, ova jamuru, Znači ne graditi samo cila na ciglu, jeste to grad, ali graditi znači dovesti u džamiju, oživljavati džamiju nekim aktivnostima, nekim sadržajima. Nek imamo veće knjige pa nas deset pročita knjigu, pa dođemo pa razgovaramo o toj knjizi. I, i, i tada se oživio džamiju. Dalje kaže Hazret Jenes Dehale ređulun Ušao je čovjek Ala džemelin fa enakavu fil mesčit. Ušao je sjahao sa deve i privezao je devu pored, pored džamije, parkirao svoju jahalcu pored džamije. Summa aqalahu, zatim ju je dobro zavezao. Inače deva, to oni koji su putovali vidjeli su. Ako nećete da vam deva ode, morate ju povezati nogu. Inače, zato Resulullah kaže za Kur'an, ponavljajte Kur'an. Jer Kur'an prije ode nego što deva ode. A znate kako deva ode? Ne trči ona. Ako ste je spustili i stala je, a niste ju zavezali prednju nogu, onda samo polako ispravi i polako odšijeta od vas. I tako u Kur'an, ako si nešto od Kur'ana naučio, a nisi ponavljao, kako ti ode? Ne ode preko noći, nego postepeno, deset dana, mjesec dana, dva, tri, ti vidiš, o, znao sam ja tu suru, ali nisam odavno ponovio. Znao sam ja Jasin, svaki petak učio Jasin, sad, Boga mi, kad dođem do treće sahife, zakni. Zašto? Zato što je nisam zavezao. Zato je Resulullah rekao zaveži devu pa se onda osloni na Allah. U biti uradi ono što je do tebi. E sada opis kako je Resulullah sallallahu alaihi wa sjedio. Evo vi nam mogu poslušiti sa strana za primjer. un Kada je ušao ovaj čovjek, Resulullah sjedi među ashabima i naslonjen je na zid džami. Sad gledajte dalje. Kaže, jedan od nas. Znači, nema uopšte istaknutog mjesta. Čak ovo, a, jedan od... Koji je Rasul? Salam. Pa kaže, Eljukum Muhammed. Kaže, koji je od vas Muhammed? Sallallahu Šta vam ovo govori? Da ničim Rasulullah u svom odjevanju, u svom nastupu, nije odudarao od ashaba plemeniti. I zato onaj ko hoće da odudara odjeću, on odudara glupošću. Nosi se dokle god je halal, onako kako se nose tvoji ljudi. Zašto? Pristupačniji ćeš im biti. Prije će čut od tebe. Jer ti se moraš poloniti da mu kažeš što se tako ovuko, da bi on na kraju počeo slušati od tebe nešto. I vi to znate. Prva barijera koja ima između ljudi jeste nešto novo, nešto čudno. Kaže, ejukum Muhammed. Kaže, koji je od vas Muhammed? Čak oslovljava Muhammeda sa imenom Muhammed. Ne kaže Resulullah. Zašto? Jer došao je. Tek je došao. Kaže Hazreti Enes, Resulullah nasklonjen među nama. Fakulna, rekli smo, Hada ređulul ebjedul muttaki. Kaže, ovaj svijetli čovjek koji je naslonjen tu, pokažu mu na Resulullah sallallahu Kažu da je Resulullah bio svijetli puti, ali je njegova put bila pomiješana sa malo crvenila da bi bila zdrava boja. Jer ako je čovjek bijel, bijele puti, vi ćete kazati da nisi hasta, da nisi malo krva. I Resulullah sallallahu wasallam, ako budete htjeli nekad, da ćemo njegov opis, kako se spominje u hadisma, kaže, opisuju ga zhabi, kažu, bio je lijepi, ali ono preplanuli, svijetal, ali ima, kaže, mušerrebun bil humra. Kaže, kao da je ta, to bijelo, kao da je primilo u sebi malo crvenula zdrava boja. E subhanallah. Fakala lahu ređu. Sada čovjek postavlja pitanje. Ibn Abdil Muttalib. Sin Abdul Muttalibov. Vi znate da je čovjek se veži za svoga oca. Kaže sine Šamšudinov, sine Ahmedov, sine Muhammedov. Ovdje je njemu kazao sina Abdul Muttalibov. Nije mu kazao sine Abdullahov. Zašto? Zato što je Hazreti Abdullah preselio. I prva osoba koja je povela brigu o Resulullahu bio je njegov djedo Abdul Muttalib. U biti ovo hoće da kaže ti koji si izlozi Abdul Muttaliba iz njegove porodice. Fatala ne nabiju pa mu je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam odgovorio. Pa da džeptuke. Evo, odgovaram ti, bujru. Fatala rađu. li Pa je čovjek kazao vjerovjesniku sallallahu alaihi wasallam. Gledajte sada načina postavljanja pitanja. Kaže, inni sa iluke. Ja ću tebe sada pitati nešto. Kaže Resulullah. Resulullah. فَمُشَدِّدُنَ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَ Način na koji ćete te pitat, možda će biti malo grub. Kad postavljaš teško pitanje, pripremi čovjeka. Nemoj dozvoliti iznebuha da bude. Pripremi, reci imam, imam jedno pitanje za tebe, ali nije lako. Vidi, ovaj dolazi Beduin, dolazi kod Resulullaha i nas 14 stoljeća uči kako trebamo postavljati pitanje. Kaže, Allahu kaže, ja ću te pitati nešto, pa ću možda grub u tome biti. Pa nemoj se na mene naljutiti, kaže, fela teđin aleje fi nefsike, nemoj u sebi nešto mi zahatariti. Fakale, pa je Resulullah sallallahu alaihi sallam rekao, sel, amma bedalek, sel ma bedalek, upita što god hoćeš. Gledajte sada ovo pitanje. es elu bi rabike, wa rabbi men Kaže, pitam te, zaklinjući te tvojim gospodarom i gospodarom onih prije tebi. Allahu arsalake ila nasi kullihim. Jel tebe Allah sigurno poslao svim ljudima? Pita ga je poslanik sallallahu Fatala Allahumma na. Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam reče gospodaru moj to je tako. Odgovara sa ovo. Allahumma pozivajući uzvišenog stvrtelja za svjedoka. Kaže, gospodaru moj, Allah dragi zna da je to tako. Nam, jesam, ja sam poslanik. Zatim kaže, en šuduke billah, opet te zakinjem Allahom. Je li ti Allah naredio? Emereke en nusallije salavatil hams til jeumi lejle. Da obavljamo pet dnevnih namaza. Po noći dan govori u toku jednog dana i noći. Hvala Allahumma nam. Opet Rasulullah odgovara, gospodaru moj, Allah dragi ga je poslao s time. Jeste. Dalje kaže, kale, en šuduke billah, opet te zaklinjem Allahom. Je li ti Allah naredio, en suma hade šehr, da postim ovaj mjesec? Mine sene, misli na mjesec Ramazan. Resulullah opet odgovara, jest. Kale, en šuduke billah, zaklinjem te Allahom opet. Allahu emereke, أن نأخذ هذه الصدقات min أغنيائنا fataksimaha ala فقرائنا Je li ti Allah naredio da od nas uzmeš zekat od imućnih pa da vratiš fukari? Subhanallah, to je pravilo da znate. Zekat jednog mjesta ne može se iznijeti iz tog mjesta dokle god ima jedan siromašan u tom mjestu. Zekat jednog mjesta ne može se iznijeti iz tog mjesta osim ako ima neki veći interes. To određuju vođe muslimane ali je to pravilo šerijatsko. I ovaj čovjek koji je došao kod Resulullaha pita, jesi li poslanik? Imamo li obavezu pet dnevnih namaza? Imamo li obavezu posta? Imamo li obavezu zekijata? Ali kako zekijata? Da se zekijat uzme od imućnih i vrati siromašnih. Da se pravi ravnoteža. Pa da ne bude malo malo komši oboli kuću. Pa malo malo upali u radnju. Pa malo malo... Ne, ne. Uspostavit će se socijalna prava. Dalje kaže, fatale nebiju salo, opet Resulullah potvrđuje gospodar moj jest tako. Onda ovaj čovjek reče, amen tu bimađi bihi. vjerujem u ono s čime si ti došao. U ene Rasulu men warai min kaumi. Ja sam izaslanik mog naroda. posloga njegov narod. U ene dimam ibn Salebe. Moje ime je Dimam ibn Salebe. Ja sam iz plemena Benu Sad. Vi znate pleme Benu Sad ibn Bekr gdje je Resulullahova dojlja bila. Oni su čuli da je došao poslanik i poslali dimama da, da razgovara sa Resulullahom sallallahu alaihi E sada, ovaj hadis, pogledajte način na koji je ovaj hadis nama došao. Došao je kroz razgovor između Resulullaha sallallahu alaihi sallam i čovjeka kojeg oni nisu znali. Ovaj Dimam ibn Saleb isti taj dan odlazi nazad Poučili su ga osnovno. Sakuplja svoj narod, čitav, pleme. 300, 400, 500 ljudi. I prvo s čime počinje, kaže, ništa ništa su lat i uza božanstva koja kojima su robovali ranije. Kažu oni njemu, zar se dima me ne bojiš da će te zadesit kuga? Da ćeš oboliti? Zar vrijeđaš? Zar vrijeđaš lat i uza? Zar vrijeđaš novac? Zar vrijeđaš položaj? Bilo šta što čovjek uzme za božanstvo. I boji se za to. Kaže Salebe njima, kaže ja sam vam došao od Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam. I on vam je naredio to i to, to i to. I samo im nabruje ove stvari. Kaže prenoslac hadisa. To veće niko u njegovom plemenu nije zanočio, a da nije bio muslima. Čitavo pleme primilo islam preko njega. Allaha vam drago, kakav je on ugled imao u svom ne u svojoj porodici, pa ne u svojoj familiji, nego u čitavom svom plemenu. Da čitavo pleme kaže mi smo za dan muslimani. Ovaj, od čitavog ovog hadisa, ja samo s vama podijeliti jednu vrlo bitnu stvar. Promjena koju mi želimo vidjeti u društvu počinje upravo ovim nekim redoslijedom prvo što on pita Resulullah, nakon što je potvrdio da je Resulullah, pita ga, jel, se, jel trebamo pet dnevnih namaza obavljati? Resulullah sallallahu alaihi wasallam je rekao, es salatu imadu din. Namaz je stup vjeri. I danas imamo situaciju da ljudima objašnjavamo nemoj raditi ovo, nemoj raditi ono, hajdu radi ovo, hajdu radi ono. A tako mi gospodara da smo išli ovim redoslijedom. Da smo prvo i uvodili u namaz, da osjeti slast namaz. Ne bi bilo potrebe, on bi sam tražio. Jer niko, ja ne znam čovjeka da je 40 dana klanju. I da je to od sebe krenuo, a da je ostavio namaz. Ne znam čovjeka. Možda ima ljudi. Ja ga ne znam. Ima ljudi koji nose trendove. Ali neko da je 40 dana klanio namaz. Jer kaže ovaj, jedan ali da znaju vladari i oni koji imaju novac i položaj. Kako je Allah nas počastio? Kojom slašću je nas počastio? Kaže, oni bi došli sa sabljama da nam to uzmu. Kaže, šta? Pa mi Allaha dozivamo. Mi se njemu obraćamo. Mi imamo smisla u životu. Jer sve da imaš, a da nemaš smisla, šta će? I zbog toga je onaj Alim govorio, šta je izgubio gospodar onaj koji je tebe našao, koji je tebe spoznao? A šta može dobiti onaj koji je tebe izgubio? Ako si izgubio gospodara u svom životu, ako nema halala i harama u tvom životu, s čime ćeš doći, s kojim ćeš licem doći pred gospodara? I zbog toga ovaj hadis, jedna od glavnih poruka ovog hadisa je to. Promjena u društvu dolazi kroz promjenu odnosa prema stvoritelju. Mi danas pričamo o svem, mi razgovaramo sa ženama, eto znaš trebalo bi se pokriti. Ne može. E, trebalo bi, znaš, batali ove, ove stvari nisu dobre. Ne može. Zašto? Zato što namaz nije postao sastavni dio njegovog identiteta. Jer ne može, kad on stane pred gospodara, a pomisli da radi neke stvari, ne može jednostavno, on i ona, ne može to sebi dozvoliti. Allah, dragi, dan je da u njemu i u njoj ključ. Ne može. Osjećaj stida ih obuzima. Zašto? I zbog toga jedna od najbitnijih stvari u sljedećem periodu. Ja bih vas zamolio da to mi pažnju. Pogledajte o čemu se govori u javnom prostoru kada se radi o vjeru. Uglavnom se govori o onim stvarima kojima se ljudi zastrašuju. A ja, samo jedan detalj. Jedan od ashaba je došao kao nemusliman. Kaže, vidio sam Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam pored Kabi kako obavlja namaz pa sam zavolio namaz. Pazite, Smisao. Prije par dana mi dolazi čovjek, jedan primio islam i razgovaramo, kaže veliki problem, veliki problem ljudima predstavlja podrška. Nemojte dozvoliti da mi ne dadnemo podršku onim ljudima kojima treba vrlo malo, koji su odgojeni, čestiti, fini, pošteni. Ali jednostavno to još nisu prelomili u sebi. Nisu još prelomili da trebaju namaz obaviti. I kada bismo mi potrošili čitav život, tako mi gospodara, da, da, da potrošimo samo na to, vjerujte da smo u dobro potrošili. Samo to, da promijenimo odnos prema namazu. Ništa drugo. Da preselimo mijenjajući taj odnos. Da umjesto 2 ili 3 ili 4, 5 posto u Bosni i Hercegovini ljudi koji obavljaju namaz, da obavlja 90 ili 60 ili 70 Pogledajte koliko je namaz vrijedan. Kada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaže prva stvar za koju ćeš biti pitan. Subhanallah. Prva stvar za koju ćeš biti pitan. Nije imetak tvoj. I zato ćeš biti pitan. Nije tvoj odnos sa bračnim drugom. Nije odgoj tvoje djece, iako ćeš i zato biti pitan. Nije položaj koji si imao, jesu emanet nosio ili nisi. Prva stvar za koju ćeš biti pitan jeste namaz. <clears throat> Ako čovjek čuva namaz, on čuva svoju vezu sa gospodarom. Onaj ko sjeće namaz, ko ostavlja namaz, on je odsjeko samog sebi od gospodara. Kako, kako ti tražiš dobro u čovjeku koji je rekao onome koji ga je stvorio? Ja na tvoja vrata neću da dolazim. A nema drugih vrata. Jedan je došao kod Alima i pitao ga, halifa mi naređuje, namjesnik sam u ovom mjestu, halifa mi naređuje ono što je zlo. Kaže, da li da to učinim ili ne? Kaže njemu ovaj Alim, kaže, od halife te Allah uvijek štiti, kaže, ali niko te kaže od Allaha ne može zaštititi. To je taj osjećaj. Ono što će vratiti sljedeće generacije, i u to ja šubhe nemam sekunde jedne, jeste da pravilno razumiju stvoritelja. Da razumiju da ih je stvorio, da im je dao i da vrlo malo traži od mene. Puno više ljudi traži od mene i od tebe. Sto puta sam vam govorio. Pa i danas, osam sati smo radili. Allah, dragi, saberte što smo u namazu proveli, ma ni pola sata, ni četrdeset minuta. A osam sati si morao raditi. Ili šest, sedam sati si morao na fakultetu biti. Ili Hanuma je morala tri, četiri sata najmanje oko kuće, te oko djece, te oko kuhanja, te oko ovoga, te oko onoga. Šta gospoda traži? Traži ti pet puta dan da se očistiš i staneš pred njega. I ti ne udostojiš se to da dadneš. Ne udostojiš se radi sebi. Da su to tvoji trenuci kada se ti odmaraš. Kada se ti napajaš. Kada ti kažeš sve u redu bitno je da ima čovjek i jedka bitno je da radi, bitno. A slušaj, ovo su moji trenuci kada ja sam sa svojim gospodarom. Ovo je moja intima. Ovo su moji trenuci koji ne bi ni za što i njih je puno manji nego što je drugih trenutak. I zbog toga ovaj hadis Resulullah, ova postepenost u objašnjavanju, kada Resulullah njemu potvrđuje, ja sam vjerovjesnik sallallahu sam poslanik, jel? I takav je slučaj bio na samom početku, na samom početku, kada je sabrao svoju porodicu i rekao da sam vas obavijestio da iz ovog vrda, konjica, koja želi da vas napadne, biste li mi vjerovao? Kazali su bismo Mohamedu pa kaže, ja sam vam poslanik. Kaže, ne vjerujem. Onoliko koliko je vjera u čovjekovom srcu jaka, toliko je jak njegov odnos prema namazu. Temim ibn e- Eus Eddari bio je kršćanin i primio islam ashab Resulullah sallallahu Nikada ne bi klanio, a da ne bi najljepšu odjeću obuku. Pitaju ga drugi ashabi što? Ovlačiš najljepšu odjeću za namaz. On bi im odgovorio, ne znate vi pred, pred kim ja stojim. Subhanom. Hazreti Alija, kad bi jezan zaučio, kaže, promijenila mu se boja lica. Kaže, ovo je poziv moga gospodara. Sve drugo ostavlja na stranu. Ali to su od Resulullaha uzeli. Kaže Hazreti Aisha radijallahu anha, kada bi poslanik, sallallahu alaihi wasallam, došao u kuću, pomagao bi nam i sa nama bi učestvovao u kućnim poslovima. Pa kada bi jezan zaučio, niti mi njega znamo, niti on nas zna. Tada se odazivamo gospodaru. Molim uzvišenog stvrtela da nas počasti da ova, ova značenja razumijem. Hasan al-Basri je kazao smijemo se, a ne znamo možda je Allah pogledao neka od naših dijela i rekao od ovih robova ja ništa prihvatiti neću. Teško tebi, sina Ademo, kaže Hasan al-Basri, zar misliš da se ti protiv gospodara možeš boriti? Jer onaj ko je neposlušan gospodaru, taj se protiv njega bori. Hasan al-Basri završava, tako mi gospodara susreo sam 70 ljudi koji su bili uz Resulullaha sallallahu alaihi wasallam na bedru. Da ih vi vidite, rekli biste oni su budale. A da oni vide najbolje među vama, rekli bi ovi na ahiretu nemaju ništa. i da vide oni najgore među vama, rekli bi ovi ne vjeruju u sudnji dan. Subhanallah, da ponovim ovo. Vidio sam 70 onih koji su bili sa Resulullahom na bedru. Da ih vi vidite, rekli biste ovi su ludi. Vjerovatno koliko su predani ahiretu, predani namazu, predani sadaki, predani učenju Kur'ana. Pošteni u svakom aspektu svoga života. Mi bi rekli pa šta više si uzeo cijepidlaš? Mi bi rekli budala a da oni vas vide, odnosno da vide najbolje, rekli bi ovi najbolje među nama. A to Hasan al-Basri govori sljedećoj generaciji. Rekli bi ovi nemaju nikakve nagrade na Ahiret. Ako budu spašeni, bit će im dobro. A da vide loše od vas, rekli bi ovi ne vjeruju, ovi ne vjeruju sudnjina. Molim gospodara da nas počasti da ove stvari razumijemo i da nastojimo da budemo najbolji u dobru i dobročinstvu. Amin. Ako nema nekih pitanja da proučimo do أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, pomozi nas, a nemoj nas same sebi prepustiti. Gospodaru naš, milost Tvoju molimo, pa nas ne prepusti samima sebi. Gospodaru naš, molimo Te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom. Da nas počastiš džennetom i svakim dijelom koji približava džennetu. Gospodaru naš, molimo te najvećim imenom Tvojim da nas zaštitiš od džehennema i svakog djela koji približava džehennemu. Gospodaru naš, izliječi muslimane. Gospodaru naš, obraduj umet Muhameda sallallahu ali ve povratkom islamu i povratkom namazu. Gospodar naš počasti nas da namaz uspostavljamo u kućama svojim. Gospodaru naš pomozi nas da namaz uspostavljamo u komšilucima svojim. Gospodaru naš pomozi nas da nosimo emanet Islama dostojanstva. Gospodaru naš, ovo je kraj dana Tvog. Molimo Te da nas zaštitiš od zla ove noći i zla koje dolazi iza ove noći. Gospodaru naš, molimo Te svako dobro koje od Tebe molio Muhammed sallallahu I kod Tebe se utječemo od svakoga zla od kojih se kod tebe utjecao Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Oprosti nama roditeljima našima i svima koji su večeras došli ovdje. Počasti nas gospodaru da nosimo vajrak islam i da budemo proživljeni u društvu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Salam alaikum.